Azken hamar urteetan berrogoita behatzi klase ideki dira sail elebidun edo murgiltze ereduan horietarik amar sehaskan. Honela, ikasle kopurua eguneko irurogoi ez emendatu da eta duela hamar urte kasik 6.000 ikasle baldin baziren, gaur egun mila bosteun gehiago dira. Ez dela dudarik beraz, Euskara ikasten duten ikasle kopurua goruntz doala berretxirik uf maitia, Euskararen erakunde publikoko lehen dakariak. Urtero, ari da emendatuz. Memento batian, edo EEP hor etzelarik, asmatzen ahaltzen, eh, erakaskuntzari buruz, bon, zonbait hauk kopururi e, eskaintzen ahaltzela eh, Euskararen erakaskuntza. Baina orai agertzen dena da, lugalde politika bat dela, ez da bakarrik hizkuntza politika bat, lugalde osuak, merezi duela eta galdatzen duela hizkuntza eh, politika bat. Aipatzen dute buraso elkarte eta sindikatuek eh, postu edo lanpostu eskasiak irakasle eskasia badela. Hemen aipatzen zen gehiago euskarazko irakasleak direla eskas nun da hor eh, arazoa nun da. Bueno, lanpostuen partetik erraiten ahal da eta horniz la urte untan eh, epen lehen dakari. Eh, Hezkuntza nazionalak ekarri ditu lan postuak eh, beharari kompahatuz eta zaitasun gotxia gertatzen da, baina ororen buru ez da erraiten ahal Hezkuntza nazionalak traba handiak ekartzen dituela lan postuak izan ditezen. Baina orai senditzen dugun traba da gure ez dela aski presuna eh, erakaskuntzari buruz dedikatzen dena. Eta gure lehentasun bat eman behar dugula, estudianteri buruz eh, aipatzeko zer den eh, erakaskuntza, erakaskuntzako mm, ara, beharrak, eta bon, e, janezake zailtasun hori, eh? erakasle falta, Eh, egiazko problema bat dela eh, aurten, baziren hamabi lan eh, postu konkurtsoan. Eta hogarat eh, konkurtso horren pasatzeko behatzi izan dira, gindirenak, eta bakarrik hiruk erreusitu, kausitu dute konkurtso hori. Eta beraz, bon, horrek alta hamabi, hamabiak pagatuak eh, zirelaik. Beraz, eh, egia, Hara, eh, erakasle faltan, faltan girela.